Urtarrilak hogeita zortzi ditu gaurko honetan astelena da eta hau berrion albistegia duzue. Eta astebururo bezala, asteburuko kontuei begira hasiko dugu gaurko albistegia. Berriozartarrok atzo bertan entzun aretoan doinua musika bandaren eta alkarren batzaren emanaldia ikusteko eta entzuteko aukera izan genuen. Zartzuela emanaldi bikaina eskaini zuten Berriozarko bitalde hauek atzo eta bertan eh, hainbat lagun bildu ziren maila handiko musikarekin gozatu ahal izateko. Iaz doinua musika bandaren eta elkarrekin batzaren hogeita bosgarren urteurrena ospatzeko egin zuten kontzertu kantuaren e, eh, errepikapen modukoa izan zen atzokoa. Eta larun batean, dozenak alagun berriozarren bildu ziren etxe kaleratzen eh, hausnarketa egiteko. Desiabetzen aurkako plataformetako berrogeita mar bat pertsonak bat egin zuten berriozarko kulturgunean larun batean, formazio jardunaldi batzuetan parte hartzeko. Itzordu horrietan, hainbat gai jorratu zituzten, besteak beste nolaekin, bankuekin egin beharreko negoziazio bati, edota etxe kaleratzeak salatzeko eta hoiei aurre egiteko borroka moduak. Kontsumo arduratsua ipatuko dugu orain informazio puntu bat jarri baitute berriozarko udalean. Izan ere, urtarrilaren ama bostetik aurrera berriozarko udalak badu publikoarei zabalik dagoen informazio puntu bat, suma konkausa gizarte eraldek, eraldaketarako ekimenaren eskutik. Kontsumo arduratsua eta bidezko merkataritza sustatzeko elkarte honek abiarazitako proiektuaren baitan kokatzen da informazio puntu hau eta kontsumitzaileen galdera ohiko enei erantzuten saiatuko da, besteak beste, eh, ondo ondoko nire bankuak armagintza enpresak finantzatzen alditu, euneko eunean berriz tagarria den energia konsumitu dezaket etxean, zein da mugikor enpresarik etikoena, edo non erositzaket tokiko ekoizleen produktu ekologikoak. Arropa, etxetresna elektrikoak, autoak, elektronika, etxegintza, edota ta altzari gintza alorretan alternatibak daudela erakutsiko digu, sumakon kausa elkarteak informazio puntu honetan. Aste arte eta ostegunetan egoten da zabalik, goizeko amarretatik amabiet eta egin nahi dugun konsulta e-posta bidez ere igor dezakegu konsulta abildua sumakonkausa.org elbidera. eskulanak eta artizautza lantzeko ekimen berria abian jarri du lantxotegi. Lantxotegi elkarteak ateak zabaldu nahi dizkie, pertsona zein talde guztiei bertara gerturatu eta parte hartuz goza dezaten bereziki eskulana eta artizautza interesatzen zaienendako deialdia da. Espazio bat irekiko da elkartearen egoitzan lekuarteak alean eta bertan eskulan ezberdinak edo artizaulanak egiteko elkartuko dira antolatzaile zein parte hartzaileak. Bakoitzaren interesa ezberdina izan liteke, zerbait ikasi, zerbait erakutsi gutxi sortu eta bar luze bat eta helburu nagusia elkarrekin lanean denbora eta konpainia elkarbanatzea izanen da. Eskulanetan eta artisautzan lanean ibiliko den talde autodidakta izanen dela nabarmendu dute lantxotegiko arduradunek aurkezpena eta taldearen antolaketarako lehenbiziko bilera asteazken honetan eginen dute urtarrilako hogeita mar arratsaleko sei terdietan lekuarteak aleko hogeita bigarren zenbakian. Dena dela, informazio gehiago eskuratu nahi baldin baduzue, ondoko telefono zenbakietara hotxe egin dezakezue. Bederatzi lau sortzi, iru zero, zero bi, iru sei, edota sei bat sortzi, bederatzi sei sei, lau bost sortzi. Bederatzi lau sortzi, iru zero, zero iru sei, edota sei bat sortzi, bederatzi sei sei, lau bost sortzi. Eta kirol kontuak aipatuko ditugu orain, goan BKM menditaldeak 2008ko egutegia argitaratu berri du. Alaxe xeda BKM taldeak argitara eman du denboraldi honetako jarduera egutegia. Horrez gain, deialdia luzatu die federatu gabeko pertsonein gogorarazteko otxailaren amabostera bitartean lizentziak tramitatzen ari direla. Horretarako, agiri guztiak eskuragarri daude kiroldegiko harrera lekuan. BKM enditaldearen egutegia berriz ikus duzuela da eguzkiplaza.net webgunean. Labargaren amabigarren pala txapelketa ere aipagai izanen dugu. Labarga elkarteak binakako pala txapelketa antolatu du amabigarren edizioa da, datozen asteetan eginen dute eta izen emateak iroldegian egin dezakezue urtarrilaren hogei tamarrera bitartean beraz aste azken hau duzue azken eguna izena emateko. Bikote bakoitzak berrogei euro ordaindu beharko ditu. Eta besterik gabe, asteburu honetako kirol emaitzak aipagai izanen ditugu Berriozar futbol elkartearen eh, eskuti gizonezkoen futbolari dago kionez lehen regional mailako Berriozarko taldeak aurrera izan zuen aurkari leitzan eta bi eta utxen galdu egin zuten Berriozartarrek. Bigarren gazteak taldeak San kontra Berriozarren jokatu zuen eta irabazi zuen 2-0. Eta eh, kadeteak A taldeak ere irabazi egin zuen lagunaken eh, kontra Berri Berrio jokatutako partidan bi eta bat. Eta kadetek bikoek e, iruna geratu ziren iruñaren kontrakoak. Eta aurrak A taldeak etxarri aranaz izan zuen e, aurkari lau eta bat galdu egin zuten. Eta aurra bikoek e, kantolagoaren kontra bina geratu ziren. Emakumezkoen futbolari dagokionez, erregional mailako emakumezkoen taldea, burladesen kontra aritu zen erripaganean, bi eta hutsen galdu egin zuten. Eta, emakumez, eta emakumezko sortziko futbolekoek, baiti gazteren kontra, irabazi zuten, bos eta iru. Gizonezkoen sortziko futbolari dagokionez, a taldeak eguesi barren kontra jokatu zuen, berriozaren, iru eta bost galdu zuen taldeak irabazi zuen 0-6 betikozkorren kontra. Eta ze taldeak eh, irabazi egin zuen ere San Jorge edo San Duzela kontra lau eta bat. De taldeak irabazi ere egin zuen biloslada zen kontra e, oberenan 0 lau bito e, eh, maitzak aipatuko ditugu orain, A taldea Sagrado Corazonen kontra jokatu zuen, eta galdu e, e, ez barkatu irabazi egin zuen. B taldeak ere irabazi zuen Sanzarrinen kontra. Eta Z taldeak berdindu egin zuen Larraonaren aurka. D taldeak irabazi zuen Sagrado Corazonen aurka. Eta E taldeak irabazi egin zuen ere Ademarren kontra. F taldeak galdu zuen Marillaken kontra. Eta G taldea Patxi Larraintzarren eh, aurka irabazi egin zuen. H taldea taldea kontra irabazi egin zuen. Eta I taldea Ardoiren aurka e, galdu egin zuen. J taldea Carmelitasen kontra irabazi zuen. Eta aldiz K taldeak Doña Maiorren aurka jokatzekoa zen partida atzeratu egin zen etzen jokatu. Eta L taldeak Irabiaren kontra galdu egin zuen. Tira, ba, kirole maitzak eh, aipatu ostean, gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi zaigu, eta egunkarien errepasoa eginen dugu. Gaur ez dago berri egunkaririk, beraz, diario de notiziasekin eh, hasiko dugu, gaurko irakurketa mesi izan da, ames gaiztoko protagonista. E, Bartzelonak bost, osasunak bat, nik uste dut e, titularriak jada dena. Esaten duela, atzoko futbol partidaren inguruan, baina badira beste kontu batzuk ere, hause besteak beste, Nafarroan gizarteratze errienta jasotzen dutenen ia euneko berrogeia bertokoak dira. Eta beste alako kontuen artean, hause iraupen luzeko langabezia iruko iztu eginda Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan bost urtean bukatzeko, ba, salaketa bat, e, ba, UAGN sindikatuak egindakoa uoldeetan, kudeak eta txarra egitea leporatu dio UAGN sindikatuak Ebroko konfederatzen Hidrográfico ARI. Gara egunkaria hartuko dugu urren eh, zurren, barzin alboratu zupenen botere handiagoa izanen duela esan du katalanek, horixe Nafarroari eskainetako lerroburu nagusienetako bat, baina badira beste batzuk ere, izan ere inauteriak hasi dira Nafarroan, eta lerroburu honekin aipatzen du garak, iauteriak abiatu dituzte leitzak eta sunbilak, eta gaur jarraituko dute zubietan eta iturenen, eta atzerriko kontuak eh, ez, baina, baina bai e, urbilekoak, asteazkenean Mariano Rajoyrekin bilduko da urkullu Monkloan, eta or, orain bai Flandriara doa gara, e, do Flandria aipagai dauka gara, ondokoarekin bar de Weberrek e, uste du Euskal Herria eta Flandria subirautzako bidean direla. Aipatu behar dugu, Flandiar e, aliantza berria alderdiko burua dela de Weber eta Bilbon izan zen atzo. Música Eta bukatzeko diario de Navarra hartuko dugu gure errepasoaren azken txampa honetan eta ba, hauek ere kirola dute abia puntu bere nagusian ligan zentratu berko du osasunak Bartzelonako etxipenaren ostean. Ala beharrez, ez duelako beste aukerarik orain osasunak eta bestelako kontuen artean, langabezia aipagaidu diario de Navarrak. Arro txapea da, langabeziak gogorren kolpatu duen auzoa Euneko emezortziko langabezia tasa dauka auzo honek diario de Navarraren ikerketaren arabera. Badira bestelako kontuak ere, Nafarroako ospitalguneko janari zerbitzu berria gaurko osoko bilkuraren protagonista parlamentuan. Eta bukatzeko, eguraldi kontuak datuak dituzte gai diario den amarrean euri harinak zeru garbiari bide emanen dio gaurko egunaren amaieran. Tira bageuk ere gure kiosko digitala itxi eta eguraldiari tartea zabaltzeko ordua iritsi zaigu. honetan, 6 graduko temperatura daukagu zarrien, termometro ez da sobera mugituko, bederatzi graduko temperatura maksimoak espero baitira gaurko. Hori bai, gaur eh, oraintxe bertan eh, ba, eta goizaldean izan dugun eh, euria, euri harine hori, ba, garbitu eginen du edo joanen da, eta zeru estaliak izanen ditugu eguerdi partera, eta garbitze aldera joko du arratsaldeko azken orduetan. duetan. Tiraba hause da guzia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian FMko eun puntu sortzian edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten.